Abigail Silva Sertuche estis colombia pianisto, componistino cae eduquisto. Estas mal multe da informo e pricitiu componistino quiu atingas nin per sia musico. Versaine, Abigail appartenis al aristocrata familio au proxima al pova elito char la unua i referenzo i pri i en Colombio havis ti un chi caracterizajon Si, kiel la knabinoi de tiui familioi, ricevis zorgan educadon, kie muziko vekis grandan intereson. Ili studis ce naziai cae exterlandai gvid instruistoi cae eble ec si havis la chanson daurigi sian studoin en Europo. Tiai bon havai familioi ofte aciris pianon, cia gia posedo ige simbolo de sozia statuso. Tamen, la transportado de piano al Bogoto egalis la coston de la instrumento mem eble por pravigi tian investon au simple por socie el montri statuson, oni trovis che estus bona ideo pli vaste usi gin. Tiel, la signoroi cae signorinoi montri sian talenton en concertoi generale occasivitai en heimoi, en sociai rondoi, cae en specialai ocasoi en la mal multae teatroi dedicitai al tiai agadoi. Ce tiui rencontigioi, la iunulinoi cae signorinoi anca povis premieri sien propren componajoin. Abigail Silva, tiel kiel Teresa Tanco, estis el starai instruistoi, pianistoi, cae componistinoi, quies carrieroi certe comensigis en ci tiei convenoi. La repertuaro de tiui presentadoi reflectis la guston quiu regis dum la iarui de la milito de sendependezzo. Mixajo de Europa cae nazia musico. Tier mixigis balsoi, mazurcoi cae polonesoi cum habaneroi, bambucoi cae pasilloi. Ili estis luditei per piano, fluto, jovoio, violono, violoncello, bandolo, sonoro cae gitaro. Crome, ancau estis bociai pezoi kiel arioi kai operai interludoi. Partituroi de tiui vercoi circulis divers maniere inter profesiuloi kai amatoroi manuscribitei au en publicajoi. La presado de partituroi precipe por piano intensigis kiam litografia presilo estis alportita por presi paper monon. Per tiu ci tecnico estis conata bona nombro da presitai vercoi destinitai por uso en heimai cae sociai salonoi. Aliai circulis kiel eldonajoi cum gazetoi cae revuoi. Jaime Cortés Polania atentigas ec de la mil oxen sec de pasillo aperis en piana partituro en el donajoi divers tipai cae ancau en manuscribitai documentoi, kiel la pasillo Heimo de Abigail Silva Sertucci guita en la página de la literatura gazeto El Hogar. Abigail Silva Anca publicó valson en la Jornalo El Cipa en la rubrico Grafioi de Diego Fallón, la autoro de nova Script systemo Diego Fallón, evoluigis tion alternativam scrib systemon por musico en Colombio, cul d'accilo solvi problemoin de musica instruado cae usi gin por redacti music petsoin. Tiel, multae Colombiae componistoi verkis cae publicigis sien componajoi en tiu nova sistemo, inter ili Abigail Silva si aperigis la unuan parton de valso quiu debus esti completigita en la venonta el dono. Tio ne ocasit. Pro foresto de la respondezulo fajon, la redactoro de Zipa interrompis la rubricon. Dum en la gazetaro, la locae virin musicistui ricevis lauda in comentoin pro iliei granda talento, grazio au bellezzo, paradoxe, la alta sozio trovis maldigne che iliei signorinoi dedicio sin al cultivado de musica carriero. Tiu situatio dauris ec post ciam la Nazia Academio de Musico malfermigis cae la nombro da studentinoi estis pli granda oltiu de viroi. En 1887, tiu institucio donis profecian titolon al Abigail Silva, kiel musik instruisto, cae al Teresa Tanco, kiel pianisto. Nur du jaro in poste, la Academio, esti donanta profesian titolon al quin cant instruistinoi, quiui instruis en la academio ecde gia fondo. Lau Pedro Sarmiento, ci tio estis la unua academia acto de recono del zio en la nazia musica historio.